آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd masaro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkamu da sake kasancewa tare da ku a wannan wannan rana ta lahadi 27 ga watan jumada akhir na shekara ta 1435 ta da Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga gar Makka zuwa Madina wanda zai daidai da 27 ga watan Afrilu na shekara ta 2014 kamar yadda aka saba shirin fatin rahama shirin da kan amsa tambayoyin da ko masu raro kuke aikowa zuwa ga malam ta kan lambobin wayar da aka saba wato 080555 uku wato sufuri takwas sufuri biyar biyar biyar hudu hudu hudu daya uku ko kuma sufuri bakwai sufuri daya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu Wata sufuri bakwai sufuri daya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu ko kuma dai takan sufuri bakwai sufuri uku shida sufuri hudu hudu biyar biyar haka zalika za ku yayi kowa ta adireshinmu na imel a fatirahma at ko kuma ta shafinmu na fatirahma da ke dandalin sa zumunta na facebook kamar kullum dai a yau din ma dai muna tare da shi malami a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umari Jalemo babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar bayar da ke Kano wanda zai amsa tambayoyin da kuka aiko kuma sunana Anas Idris Hassan wanda nake fatan kasancewa tare da ku a cikin shirin sai ku biyo mu akramakallah bismillah alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina muhammadin wa alihi wa sahabatihi ajma'in amma ba'du yan uwa masu sauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh har yau dai muna nan a hadisin Abu Kabshat al-Almari wanda Imam Ahmad da Imam Tirmidhi suka ruwaito wanda Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi maganar abubuwa guda uku wanda ya rantsuwa akan su sannan kuma ya faɗi wani hadisi ya ce a kiyaye shi abubuwa guda uku waɗanda ya rantsuwa a su ya ce ma na ƙasa malum min sadaka wato sadaka ba ta rage ta ta tauye dukiya wala zulima abdul mazlamatun fa sabara alaiha illa zadahu Allahu izza ba kuma taba zaluntar bawa ba yayi hakuri akan zaluncin da aka yi masa face Allah ta'ala ya kara masa daukaka wala fataha abdun baba mas'alatin illa fataha Allahu alaihi baba faqrin sannan na uku babu uba wanda zai bude wa kansa kofar roko da bara face Allah ta'ala ya bude masa kofar talauci sai hadisin da ya ce zai ba mu muhaddaci wa uhaddisukum hadisan fahfazuhu ku kiyaye shi zan gaya muku hadisi ku kiyaye shi inda duniya da arba'ati nafar yace duniya ta mutum hudu ce ko kuma <clears throat> mutane hudu ne kawai a duniya kaso hudu ne abdun razaqahu Allahu malan wa ilman fa huwa yattaqi fihi rabbahu wa yasilu fihi rahimahu wa ya'lamu lillahi fihi haqqan fa hadha bi afdalil manazil ba wanda Allah ta'ala ya bashi dukiya ya bashi ilimi don haka yana kiyaye dokokin Allah cikin wannan dukiyar tashi yana kuma sada zumunci a cikinta yana kuma sanin haƙƙin Allah da yake cikinta nabi ya ce fa haza bi afdalil manazir wannan yana mafi daukakar wato gurare sannan ya ce wa abdurrazzaqahu Allahu ilman wa lam yarzuqhu malan fa huwa sadiqun niyya yaqulu law anna li malan la amiltu bi amali fulan fa huwa bi niyyatihi fa ajruhu ma sawa amma wanda Allah ta'ala ya azurta shi da ilimi bai azurta shi da dukiya ba fa huwa sadiqun niyya amma yana da kikkiawan niyya yaqulu law anna li malan la amiltu bi amali fulan fa huwa bi niyyatihi yana cewa ina ma ina da dukiya irin tawani in yi aiki irin nawani annabi ya ce to yana nan tare da niyyar sa kuma ladan su daya wannan yana nuna cewa kikkiawan niyya idan mutum yana da ita to babu shakka yana samun ladan niyyar da yake da ita innamal a'malu binniyat innamal likulli imrin ma nawa saboda ka mutumin da ya niyya zai aikata wani aiki na kwarai amma wani dalili ya hana shi samun damar aikatawa ko yana so ya aikata amma bai samu ya aikatawa ba to wannan shi ma yana da lada kamar ya aikata ne mutumin da ya saba kiyamun laili kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutumin da yake kiyamun laili sai kuma rashin lafiya ko tafiya ta sa bai yi ba to yana da ladan yayi ka mutumin da ya saba tashi cikin dare a gidansa ya yi sallah ya kuma ya kasance rashin lafiya ta hana shi samun yin wannan sallar ko kuma tafiya ta zo masa ya kasance a halin tafiya ba zai iya yin wannan sallar ba tsallar tsallar ya ce ladansa wato ladansa ba zai dakata ba shi yasa tsallar tsallar a lokacin da ya fita yakin ka yake cewa akwai mutanen da mun baro su a Madina babu sanda za mu shiga wani kwazazzabo ko mu fita baki suna tare da mu da zuciyarsu abinda ya hana su fito su biyo mu shine uzuri sauraka suna tare da mu alada da ce suna tare da mu alada babu abinda ma habasahum hun illar udhr ba abinda ya hana su fitowa sai uzuri aka duk mutumin da uzuri ya hana shi ya hana shi aikata wani aiki da yake so ya yi ko dai uzurin ba shi da karfin da zai yi abin ko ba shi abin na dukiya ne ba shi da dukiyar da zai yi abin da mulki ake ba da mulkin a hannunsa da zai yi abin to Allah ta'ala zai rubuta masa ladan wanda ya yi wannan aikin saura haka wanda yake nuna kenan kyakkyawan niyya tana da amfani kuma wannan kaso kaga iliminsa ya yi masa amfani da ba da ba su da dukiyar amma kuma Allah ta'ala ya ba su ilimi sai ya kasance wannan ilimin ya musu jagoranci zuwa su ainihin ya musu jagoranci zuwa ga su yi kyakkyawan fata na cewa da suna da iko da sun yi aiki iri kaza Allah ta'ala ya ba su wannan lada sannan nan sallallahu alaihi ya faɗi mutum na uku yake cewa wa abdin razaqahu Allahu malan wa lam yarzuqhu ilman fa huwa yakhbitu fi malihi bighayri ilm la yattaqi fihi rabbahu wa la yi fihi rahimahu wa la ya'lamu lillahi fihi haqqan fa hadha bi akhbathil zai. sai ba wanda Allah ta'ala ya bashi wato ya bashi arziki ya bashi dukiya amma bai azarta shi da ilimi ba wato yana da dukiya amma kuma bashi da ilimi wa huwa yakhbitu fi malihi yana fagamiya da tsirkaniya a cikin dukiyarsa da zai ilmin ba tare da ilimi ba la yattaqi fihi rabbahu ba ya kiyaye dokokin Allah a cikin dukiyar nan da Allah ya bashi wala ya tsilo fihi ba baya sada zumuncin sa a cikin wannan dukiya wala ya alamu lillahi fi haqqan bai ma san Allah yana da wani haƙƙi a cikin wannan dukiyar ba annabi ya ce fa hadha bi akhbasil manazil wannan yana mafi munin mafi munin masaukai wato sa a ranar gobe kiyama masauki ne mafi muni kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna rubutuban da Allah ta'ala ya bashi dukiya amma ba shi da ilimin addini ba shi da ainihin wani kokari na ya san halal ya san haram ya san dukiyar da ya kamata ya ci da wacce bai kamata ya ci ba hanyar da zai nemi halal da abin da ba halal ba bai da wannan sanin ko bai da mai sani ba wanda yana cikin hadari kwarai da gaske shine zaka samu yana da dagawa idan Allah ta'ala dan ganin Allah ta'ala ya ba shi dukiya innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna Allah ce lalle dan adam yana dagawa yana nuna ya isa saboda ganin ya samu wadata so wannan abinda zai sa shi dagawan shine jahilci kiran wannan ne ya halaka fir'auna ma ya halaka qarun lokacin da ya Allah ta'ala ya ba shi dukiya mai dimbin yawa wacce ta wuce lissafi a ce na hu minal kunuzi ma inna mafatihahu la tanu bil usbati wal quwwa qul al in qala lahu qawmuhu la tafrah inna allaha la yuhibbu al farihin وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تنب الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين سيأتي إنما أوتيته على علم عندي يتشيدا من ياسم Allah ta'ala zai ba shi wannan dukiyar saboda ya san kokarin da yake yi ya san fafutukar da yake yi ya san yadda yake hana idan sa bacci yadda yake kai komo yake gajiya wajen neman dukiya ta ya za a ce ba zai samu wannan dukiya ba ta kaga wannan jahilci ne zai sa wannan jahilci ne ke sa wannan sauraka babu hadari a ce ga mutum yana jahili bai san addininsa ba bai san shari'arsa ba amma kuma an ba shi dukiya a hannunsa wani akwai hadari tattare da wannan domin ba inda dukiyar nan ba za ta kai shi ba ba inda shaidan ba zai sa masa linzami ya ja ba dukiyar nan za ta halaka shi ta kowane nahiya saboda haka ubangiji ya haka annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi ya ce haza bi akhbasil manazil wanda ya bi wato kowa shiga matsayi ko kuma wani masauki wanda ya fi kowane muni to sai kuma kaso na uku wa na hudu wanda annabi sallallahu alaihi wasallam Abdullahi yarzuqullahu malan wala ilman da ba wanda Allah bai azabta shi da dukiya ba bai azabta shi da ilimi ba wato ba ilimi ba dukiya ba talauci ba kuma jahilci duk gaba daya fa huwa kolo don haka yake cewa ma lau an da malan la'amintu fiye bi amari fulan da ina da dukiya da na yi irin yadda wani yake wato ya tuno irin wancan jahilin mai dukiya da irin yadda yake fataka a cikin dukiyarsa ina almubazzaranci yana wulakanta mutane yana ainihin saban Allah da dukiyarsa sai ya garin shi ba da yana da dukiya tabbas ba abinda zai hana shi shi ma ya kwaikwayi irin wancan ya aiki irin nashi shi ba da dukiyar amma yana mummunan wato mummunan tunani to shi ne Allah sallallahu alaihi Ya ce ka huwa bi niyyatihi fa wuzruhuma sawa to yana nan tare da niyyarsa innamal a'malu bin niyyati wa innamal likulli imrin ma nawa tunda da ya niyya kenan shikenan shi ma zai zama tare da shi a cikin wato zanibi sai su daidaita a cikin zanibi saboda haka kaga waɗannan mutane ko kasan mutane guda hudu da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ya faɗa babu wanda yake fita daga cikin ɗaya daga waɗannan kaso ka yi ƙoƙari ka zamo a cikin kaso na ɗaya ko na biyu in Allah ta'ala ya wadata ka da dukiya to ka zamo a kaso na farko wanda za ka san cewa za ka nemi sanin ilimi ka san halal ka san haram ka yi ƙoƙarin kaucewa haram ka nemi halal ɗinka ka kuma yi amfani da wannan dukiya wajen taimakon al'umma wajen taimakon yan uwanka da danginka da talakawa makusantanka da na nesa da kai zuwan da kake ganin ya cancanci a taimaka masa sai kokari yi wannan ka fitar da haƙƙin Allah daga cikin dukiyar da Allah ta'ala ya baka to za ka zama cikin kaso na farko da Annabi sallallahu alaihi wa ya faɗa ka yi kokari in ba ka da dukiya ka zama a cikin kaso na biyu ko da ubangiji ta'ala bai baka dukiya a nan duniya ba in ka yi kyakkyawan niyya to babu shakka za ka zama cikin lada za ka yi tarayya da wancan a cikin lada shi sa na zai da gina aslam yake cewa wani mutum ya je yana tambayin malami a gaya masa ina tambayin malamai da gaya masa wani aikin da zai rika yi kuma ba zai gushe ba yana cikin aikin alkhairi ba kakkautawa ba da riba rana wani aiki ne zai rike wanda a koda yaushe tsawa 24 cikin aikin yake to shi ne sai aka ce da shi wato ya aiki na kwarai idan kuma sanda ba zai iya yin wani aiki ba ya yi ƙudiri aniyar wani aiki da a ce yana da dama da ya yi shi to wannan shi ma ƙudirar aniya ɗin da zai yi a cikin zuciyarsa ya himmatu shi ma aiki ne tsawara ka sai ya kasance a cikin kowane lokaci aiki yake sanda yake da dama yana yi sanda ba shi da dama kuma yana da niyya sai ya zama cikin aikin alkhairi yake mustamirran ba tare da yana kasewa ba to ka kokari ka zama cikin kaso na farko in Allah ya wadata ka ko ka zama cikin kaso na biyu in ma baka da wata wadata sai ka yadda ka kwado cikin kaso na uku ko na hudu kaso na uku wanda Allah ta'ala ya ba su dukiya amma kuma ba su san haƙƙin Allah a cikin dukiyar nan ba suna fagamniya ba su san abin da yake shari'ar Allah ba ba san haƙƙin kowa ba a cikin wannan dukiya to wannan babu shakka hadari ne kakka yadda ka zama cikin kaso na uku ko na hudu waɗanda su ba su da ilimin waɗanda kuma ba su da dukiyar amma kuma zuciyarsu ba mai kyau ba suna tunanin ina ma suna da dukiya su ma su yi abinda wancan mai sabon Allah yake da dukiyarsa wani shakka babu asarar da suka yi wannan shi yasa wani daga cikin malamai yake cewa arza'atu ta'ajjaltu min shanihim fal'ainu fi fikratihim sahira duniya hu mabsuqatun qad utiya ad-dunya duniya al-akhirah وآخر دنياه مقبوضة وبعدها آخرة وافرة وثالث دنياه مبسوطة ليس له من بعده من بعدها آخرة سنة ورابع أسقط من بينهم ليس له دنيا ولا آخرة yace mutane guda hudu ina mamakin sha'aninsu ina kwana ba bacci kana ido na bacci ina ta mamakin sha'anin waɗannan mutane hudu na farko wa wahidun dunyahu mabsuqatun da farko duniyar ta shimfida take Allah ta'ala ya ba shi duniya wadda otiyar duniya ma al'akhira an ba shi duniya an ba shi lahira shi ne kaso na farko daga shi Allah ya ba shi dukiya kuma ya ba shi ilimi kuma yana ce da dukiyarsa inda ya dace wa akharu dunyahu maqbudatun wani kuma a rike duniyar ba a bashi ba wa ba'daha akhiratun wasira amma can bayan ta kuma yana da wato lahira wacce ke mai cikakken sakamako da zai samu da ni'imar da Allah ta'ala ya tanada masa bai dimbin yawa da zai je ya iske saboda kyakkyawan niyyarsa sai na uku wa salifin dunyahu mabsutatun laysat lahu min ba'daha akhirah sai kuma na uku wanda an shimfida masa duniya amma iya iya nan ne kawai ba shi da abin da zai samu a lahira ba shi da lahira sannan na hudu shine kad usqita wa rabi'un usqita min bainihim da uku kuma gashi nan ya sashe ne a tsakaninsu laysat lahu dunya wala akhirah ba shi ba duniyar ba lahirar Allah ka kiyashe mu Allah ta'ala na cewa un zai kai ka kudarna babun ala bab wal akhiratu akhbaru darajatun wa akbaru tafsila ka duba ka ga yadda muka fifita sashin su a kan sashi amma wal akhiratu akhbaru darajatun, amma lahira ita fi girman darajoji wa akbaru tafdila kuma ita ce tafi girma wajen falala da fifiko saboda ka wanda ya samu daraja daukaka ta lahira babu shakka wannan shi ne ya samu babban rabo kuma shi ne ya samu matsayi wanda yake maɗaukaki Allah ka samu dace. Kamin samanin, tambayar mu ta farko a wannan mako ta fito ne daga Abu Abdullahi shekara wanda ke cewa na sun ƙarin bayani a kan hadisin da ke cewa mun kane mini bin lahi billahi lamin yawmil akhir fala kulin hammam illa bin izari wani hadisi ne tabbatacce ah, imamu ahmad ya fitar da shi hakim ya fitar da shi nabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yadkhulu hadidatahu al hammam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yadkhulu al hammam illa bi mi'zar illa bi mi'zar annabi sallallahu alaihi wa yake cewa wanda bai imani da Allah da ranar lahira kada ya shigar da matarsa cikin hammam gurin wanka hakanan wanda ya imani da Allah da ranar lahira kada ya shiga gurin wanka face ya daura wato kwarjalle ko gyauto a jikinsa sannan ya ci gaba da cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala <coughs> fala yajlisu fi fi makanin ta fihi yudaru fihi al-khamr kada ya zauna a gurin da ake wato zagayawa da giya a gurin kada ya zauna a gurin da ake shan giya wani hadisi ne ya tabbata ta yadda yake kira cikin musan imam ahmad da mustadrak na hakim da wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana akan alhammam alhammam shine gurin wanka larabawa da farko ba san a ware wani guri a cikin gida a zagaye shi ana wanka ba abinda abinda aka sani wato a rayuwar farisawa mutanen farisa sun kasance sukan yi hammamat wato sukan yi guraren wanka wanda za ka je ka biya kuɗi ka shiga kai wanka amma guri ne wanda za ka samu ba wai an yi shi daban-daban inda wannan in ya shiga baya ganin wancan ba a guri ne wanda in ka shiga in ka shiga gidan wanka ɗin, za ka iske mutane duk a ciki ana wanka saboda haka in aka samu mara kunya zai iya tsirara ma ya shiga yi wankansa a da can haka ake kafin a rika yin bandakuna a gida ko guraren wanka a gida hammam guri ne da ake tanada wato dakuna ne na wanka amma gidaje ne na wanka amma kuma kun aka shiga da hada ake maza da mata to ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar cewa duk mutumin da ya imani da ranar lahira ya imani da Allah da ranar lahira kada ya kuskure ya dauki matashi ya kai ta gidan wanka sannan in shi namiji zai shiga gurin da ake zai yan uwansa maza suke wanka to ya ɗaura wani abu a jikinsa kai ya shiga tsirara Wani shine abin da hadisin yake shi ba wai ana nufin gurin wanka irin namu ba wanda yanzu an kewaye shi an killace shi kuma mutum shi kadai zai shiga da can ba haka hammam yake ba hammam aiki ne ake mutane da ko gida to wanda zai yi wanka kawai zai je biya kuɗi ya shiga in ya shiga zai je samu wasu a cikin gida su ma abinda ya shigo da su su yi wanka to shi ne annabi sallallahu alaihi ya tsawatar kada mutum ya kai matarsa irin wannan gurin ya ce su je su je su yi wanka sannan in shi zai shiga to kada ya kuskure ya shiga ba tare da ya daura zani a cikin sa daura zani kai ya shiga tsirara wannan shine abin da hadisin yake nufi don na san wasu za su iya karantawa su fahimci kawai ana nufin sun dai ka shiga gurin wanka to kakka yadda ka zauna ba tare da wani ka daura tawul a jikinka ba wani zai iya yawo da hadisin ka ce ashe ma annabi ya hana a yi wanka ba tawul a jiki kuma ba wannan ake nufi ba hammam ba shi ne irin wannan hammam ɗin da yanzu muke amfani da shi ba irin nasu na da na gaba ɗaya ne na bai ɗaya ne kowa da kowa zai shiga guri guda ake haɗuwa to sai tambaya ta gaba da take cewa malam matar da ce barin cikin da bai gama ɗa ba kuma take zubar da jini shin za ta iya yin sallah eh duk bari a jinin da yake fita tare da bari magana mafi inganci mafi rinjaye shine jini ne na daidai ke da jini na nifasi da biki saboda haka za ta zauna kamar yadda mai jinin biki take zama in ya dauke shi kiran in ya dauke ta yi wanka ta ci gaba da ibada in kuma ya ci gaba da zuwa to adadin kwanakinsa kwana arba'in ne in ya wuce kwana arba'in to shi kina ya zama jini na larura sai ta nemi magani kuma ta ci gaba da ibadar ta sai sakon maman kairawa da take cewa malam ya ingancin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cin abincinsa shi yana ci ne yana shan ruwa ko kuwa sai ya kammala tukunna yake shan ruwa to ban ga wata magana ba da ta shafi wannan cewa in yana ci yana shan ruwa yana ci yana shan ruwa shi shan ruwa ana yin shi saboda bukata a wani lokaci bukata ta kansa kana cin abinci ka sha ruwa domin kana cin abinci ka shaki kaga dole ka sha ruwa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana dai akan shan ruwa cewa mutum zai sha ruwa kada ya sha bi nafasin wahid kada ya saka kokon ruwa a bakinsa sa yi ta kwakwada babu numfasawa in zai in ya sha in zai numfasa ya cire bakinsa ya numfasa sannan ya kuma sawa ya numfasa al'akalla sau uku kamar yadda ya zo a sunna sallallahu ya nuna wannan in zai sha kuma ya sha a tsugune kada ya tashi tsaye in ya sha a tsaye zai wato shi ɗan zai tarayya da shi a cikin abin shan sa duk an nuna wannan in mutum sama da ɗaya ne aka kawo abin sha a fara da na dama in aka girmama wani aka fara ba shi saboda shi ne babba wannan babu laifi amma in har na dama ya ce shi ba zai so a ketare shi ba shi a fara yadda aka ci daga dama ya matsa ya ce sai an ba shi haƙƙi su a fara daga dama wannan duk suna ta yi bayanin wannan amma maganar sai an gama ci za a sha ko sai an ana ci ana sha wani banga wani bayani game da cewa ga abin da annabi sallallahu alaihi ya ce ko yake yi ba ana dai ga wasu magagaru daga malamai kamar wanda suke cewa yana da kyau ka sha ruwa sai ka gama cin abinci ka bar shi daga ƙarshe akwai wanda sun kawo wannan amma ba hadisi bane na'am masu tambayar da ke cewa malam ne abin dogaro wajen zaɓar Limani. za a zaɓi limami eh, bayan nagartarsa ta fuskar wato tsoron allansa a duba ilimi ilimi shine kan gaba ma sai an fara tabbatar da iliminsa kana duba tsoron allansa da nagartarsa ba mutum ne wanda yake wanda zai zubar da mutunci mai zubar da mutuncinsa ba mutum ne wanda yake mustaqimi mutum da wanda yake na kirki na nagartacce sannan ya zama yana da ilimi ilimi na addini in an samu wanda yake ya fi karatun ƙur'ani shi ake gabatarwa Da ya umul qauma aqra'uhum bi kitabillah wanda annabi yake cewa wanda ya fi su karatun ƙulani tun sai a gabatar da shi karatun ƙur'ani a da can ba wai karantawa ne har kawai ba tare da sanin ma'anarsa ba a gaskiya an aka ce karatun ƙur'ani a da lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗar irin waɗannan maganganu duk wani makaranci zaka samu ya san me yake karantawa aka bujuro da ayoyi zai iya sanin abinda ayoyin suka sa kuma zai iya sanin fikihun su hukunce hukuncin da suke ciki wannan sune makaranta a da ba wai kawai suna karanta harafin ne ba san abinda suke faɗa ba idan muka koma tarihi muka ji yadda sahabbai suka dauki alkur'ani a bayan a bakin annabi sallallahu alaihi ah, sun kasance idan suka ɗauki aya goma ba sa tsallake ta su ƙara gaba sai sun san ma'anarta sannan kuma sun san abin da yake cikinta na aiki sannan ake kara musu shi yasa za ga sahabi guda ah, ya dau lokaci yana haddasa sura guda ɗaya kafin ya haddace ba wai dan ba shi da ƙwaƙwalwa da zai haddace ba ne ko don mun fi shi ƙwaƙwalwa mu a yanzu a cikin ɗan ƙanƙarar lokaci mu haddace shi kuma ya daɗe bai haddace ba a'a sai dan saboda shi ba kawai gundarin bakin yake dauka ba yana daukan bakin da ma'anoninsa da kuma aiki da shi shi yasa sai na abdullahi dan umar ya zauna shekara takwas yana haddar yana karanta suratul bakara saboda kawai ba wai ma gundarin bakin bane yake karanta tare da bibiyar ma'anoninta da neman sanin abin da ta kunsa sannan kuma da kokarin tabbaka abinda zai eh, zai iya aikata aikatawa a cikin rayuwarsa to da aka ce al'akara shine wanda ya san ilimin addini ya san kuma abin da alkur'ani ya kunsa amma da aka dauko mutumin da kawai ya haddace kur'ani amma bai san ya ake sallah ba tsarki ba wata kila bai iya ba bai san kunce kuncen tsarki ba bai san ya ake sallah ba bai san ya ake mustahabban sallah ba da sunnonin sallah farillan tawaye duk bai sani ba in balatun batun sahau ya kama shi bai san ya zai sahau ba wanda za ka samu mahaddaci ne amma bai san maya ake kawo ba yaushe ake kabile yaushe ake badi duk bai sani ba to wannan ko ya fi kowa karfin hadda ba za su tashi liman ba sai ya san waɗannan domin waɗannan su ne abin da ake bukata ba ce ƙwar'ani zai ba a cikin sallar don haka wannan shi ne ma'anar ƙara'u wanda ya san ƙwar'anin ya san ma'anar to wannan shi za a fara gabatarwa idan babu ko sun yi daidai a wannan to sai a kuma duba wanda ya fi sunna ya san sunnoni na annabi sallallahu ya karanta hadisai da dama ga ƙura'anin ga hadisin to sai a kara sai a a ci shi za a gabata idan babu sai a duba ko wani islaman a hijratan nan nan har zuwa kan wanda ya fi shekaru da ce to an sun daidaita duka a komai to sai a duba wanda ya fi shekaru sai a gabatar da shi wannan shine shine abinda ake duba yayin da za a zaɓi ne a duba iliminsa musamman alkur'ani sannan kuma a duba nagartarsa ta fuskar adalcinsa mutum ne mai adali ba mutum ne wanda yake fasiki ba to sai tambaya da take cewa wata addu'a ce halatta na lazumta yan wana ne wata kuma malam ta yi da addu'ar Allah ya bayyana shi daga MFC gadan kaya addu'a za a yi ta yi masa Allah ta'ala ya bayyana shi Allah ta'ala ya fito da shi ya kubutar da shi ya bayyana shi lafiya wannan shi ne abinda za a yi ta yi masa ba wata addu'a ce sananniya ta tabbatattu ba wannan koda da hausa mutum yake fada cewa Allah ka bayyana shi Allah ka nuna mana shi Allah ka kubutar da shi Allah ka fito da shi wannan duk ita ce addu'ar ba wai tana da wani wasu lafuzza na musamman ba ta iyaka dai kawai mutumin da zai yi addu'o'i cikin biyan neman biyan bukata yana da kyau ya kintaci lokacin da aka fi ansa addu'a misali ya yi a cikinsu ko kuma ainihin ya yi su bayan wata ibada bayan ya gaddabar da wata ibada sai kuma ya addu'a cewa ga bukata ta ya Allah a mu ci gaba da wannan sai tambayar da ke cewa malam da Allah a yi sadakarwa ga iyayen da ke yi wa 'ya'yansu mata auren dole daga dalla kanfa to shakka auren dole ba shi da muhalli a addini ba yadda a yi wa mace budurwa ce ko ba zaura auren dole ba na dai a aura mata wani wanda ba ta san shi ba ta ra'ayinsa ko da iyayen sun ga yayi musu suna ra'ayinsa matukar da ita yarinyar ta nuna cewa ba ta san shi to babu alkhairi a cikin irin wannan auren galibi abubuwa suna ta faruwa a dalilin irin wannan auren waɗansu ma za ka ji wato ba daɗin ji ke mace ta kashe mijinta ko ta kashe ma wasu tare da mijinta saboda an mata auren dole to kaga waɗannan abubuwa ne duk da ya kamata a yi la'akari da su a ɗaudarsa da gare su a san cewa abinda duk musulunci bai zo da shi ba ko bai yarda da shi ba to yansa sa ba fa zai dawo alkhairi ba saboda haka na sallallahu alaihi wa sallam ya shi ya faɗa yake cewa mace wal bikru tusta'zan wa hasan timatuha wato macen da take budurwa ce a nemi izininta to kaga duk mutumin da aka ce a nemi izininsa ai kaga ba batun kuma ai masa auren dole in har za a yi masa auren dole to me amfani a nemi izininsa na ya ce in ta yi shiru ta yadda wannan karina ce za ta nuna haka wani su al'adar su ba za su iya magana ba amma akan iya fahimta daga shuruɗinsu in ba su yadda ba to za su yi magana ko kuma za su yi wani abin da yake nuna ba su yadda ba a yanzu wata in ta yi shuru ba ta yadda ba ne in ta yadda to za ta fata yadda saboda haka abinda dai ake bukata shine a samu izininta to da har annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa wal ta tusta'mar ko tusta'zan cewa budurwa a nemi izininta kaga ke na ba a mata auren dole ko da ko a baya a musul bai an rubuta cewa uba zai iya tilasta ya yarsa karama ko take budurwa ya mata aure na na tilas to a yanzu abubuwa sun canza an ga irin abubuwan da irin wannan auren yake haifarwa kaga bai kamata a ci gaba da tafiya kan irin waɗannan fatoyin ba akwai wanda za su dage a kan cewa a cikin littafin fikihu an ce uba yana iya tilasta wa ɗansa karama kowace take budurwa tilasta mata sai aure aura mata wani wanda ba shi ne zaɓin ta ba to in da ana karanta wannan kuma ana yin amfani da shi kuma ana zauna lafiya yanzu abubuwa sun canza gaskiya ana samun matsaloli to barantana ma ba nassi bane daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba hadisi bane da tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam hadisan ma sun sha sun sha sun saba ma wannan ko wacce ta zo gurin gurin annabi sallallahu alaihi wasallama ko wacce ta zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam take gaya masa cewa ubanta ya aurar da ita ga wanda ba shi take so ba Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirawo ubanta ce to ka aurar da ita ga wanda ba shi ne zaɓinta ba Saura ka ke kina da zaɓi yanzu ko ki yadda da abin da ubanki ya yi ko kuma yanzu shi mijin ya sake ki ki koma ta auri wanda kike so ce a ta yadda da zaɓin ubanta illa iyaka ta yi haka ne don ta nuna cewa iyaye ba su da haƙƙin su tilasta wa ‘ya'yansu su yi aure wanda so suke so wannan asar hadith yana da cikin musamman ibn abi ba. kuma yarinyar budurwa ce ba wai bazawara ba ce saboda haka babu wani dalili da za a fake a ce aura wa yarinya wanda aka ga dama sawa'un tana su ko ba ta su ko kuma yi wata aure wannan maslaha wato shi uban saboda wata maslaha da yake da ita da wani kawai ya dauki yarsa ya bashi wannan duk bai dace ba kuma ba shi da mahalli a cikin shari'a kuma sakamako da ake gani da na wannan abubuwa sakamako ne mara kyau ya kamata a yi kokari a gyara to sai da ke cewa malam mutum ne yake da janaba da yi wanka ba kuma har sai da yi sallolin azahar har zuwa isha sannan ya tuna to ya matsayi waɗannan sallolin to in ya tuna cewa ya yi salloli da janaba sai ya yi wanka ya sake sallolin da na baya to sai da gabar ke cewa shin akwai wata alaka da ta halatta tsakanin mutum da aljanu to aljanu wata duniya ce daban mutane kuma wata duniya ce daban kowanne wata halitta ce da Allah ta'ala ya yi mai zaman kanta halittar mutane daban halittar aljanu daban abincin mutane daban abincin aljanu daban rayuwar mutane ta daban ta aljanu daban gurin rayuwarsu daban gudun rayuwar mutum daban saboda haka babu wani abin da zai hada su kuma har suka haɗu to akwai wani dalili a can baya Allah ta'ala ya ba wa annabi Suleiman mulki ga mutum da aljanu wanda shi ya addu'a ya roki Allah ya mishi wannan ya sadaukar masa da wannan mulki yake cewa kamar da Allah ta'ala ya ji mana qala rabbi ghfirli wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab ya Allah ka gafarta min kuma ka bani mulki wanda bai dace da wani ya samu irin shi ba domin kai ne mai yawan kyauta Allah ta'ala ya bashi mulkin mutum da aljan ya zama da ya hore masa aljanu waɗanda suke masa aiki ba dare ba rana yana umarta su yi masa dukkan bukatunsa yana aikinsu duk inda yake so suna jin tsoronsa a matsayinsa na wanda yake shugabansu to wannan mulki ne da Allah ta'ala ya ba wa annabi Sulaiman lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallama akwai aljanun da suka zo suka musulunta Allah ta'ala ya tuwo ya kaɗo su suka zo suka saurari alkur'ani kuma suka musulunta suka koma cikin mutanen su suka ci gaba da gargaɗi wannan ya nuna kenan sukan halarci inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake karantarwa su amfana da karatunsa su koma cikin mutanen su karantar su ushiya ilayya annahu istama'a nafarun min al-jinn fa qalu inna sami'na qur'anan ajaba yani ila rushdi fa amanna bih wa lan nushrik bi rabbina ahada Allah ta'ala ce kace amma wahayi wani wasu jama'a na aljanu sun zo sun saurari alkur'ani suka koma suka ce lalle mun saurari wani abin da ake karanta mai ban mamaki yana shiryarwa zuwa ga shirya kuma za mu taba hada Allah da uba wato hada wani da Allah ba wato mun daina wani abin da yake shirka to israfna ilayka nafara min al-jinn yastami'una al-qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qawmihim munzirin Allah ta'ala ce lokacin da muka karɓo maka wasu daga cikin aljanu suka zo suka saurari alkur'ani da suka gama saurara suka koma suka ci gaba da wa'azi cikin mutanensu to wanda ya nuna cewa a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama da ma ba lokacin sa ba shi aljanu za su iya zuwa su saurari karatu a cikin inda mutane suke karatu su koma su ma karantar da mutanensu irin wani alaka akwai ta amma ba wai alaka ta ta ainihin a zo ana harkar ko kasuwanci ko ciniki ko tsaye da sayarwa ko wata hulɗa irin ta mutum da mutum ba har ma ta kai wasu surka cewa ko sun aure aljini ko wani ciya ta ce ta ce ta aure aljani ko wani wani ciya aure aljana wannan duk ba gaskiya ne ba wani wanda zai ce ya aure aljana ko ta aure aljani wanda ta zo da ciki ba ta da miji a nemi ta samu wannan ciki wajen bin bahasi ce ita wani aljani ne ta aura in aka bude wannan kofa kenan duk wata fasa kaso ke fasa cikin da ce ta ta aure aljani ko mutanen aljanu ba jinsin mu bane aure ma tsakanin mutum da aljanna ba zai taba yiwa ba ba zai yiwu ba saboda haka irin wani alaka babu ita mutum ya ce yana yana sarrafa aljanu annabi sallallahu alaihi wasallam shi karan kansa lokacin da fasikan aljanu suka kawo masa wato hari suna kokarin su bata masa sallarsa da ya shaƙe wani farce sakin sai yake ce abai ba dan addu'ar dan uwana Suleiman ba da ta in daure shi a cikin dirkan masallaci har yaran Madina fito su ta zagayawa da shi to sai na tuna addu'ar dan uwana Suleiman wanda ya roki Allah cewa a bashi mulkin da kada a ba mu wani irin sa sai Annabi sallallahu alaihi wasallam bai haka ba shi yasa ka kaba a tarihin Annabi sallallahu alaihi wasallam zaka ji inda ya ya ainihin a ce ko annan salasalam ya aiki wani aljani maka ko ya aike shi yaman ko ya aike shi masar masar ko ana wani yaki ya ce a jaya wa kabilar aljanu ka za su zo su taimaka mana duk shi kaɗai shi da sabon su suke ba wani mai tara da tarihin annabi zai zo yana karanta maka wannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi taimakon aljanu duk abin da ya tashi sai dai tura sa a wani tafiya tafiya ce da za a yi ta kwanaki kafin a je gurin da za a je amma ba mu ji annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kamar yadda annabi Sulaiman ya tura furitun min jinni ya je ya dauko gadan Sulaiman abin nan ya afwan yadda furitun min jinni ya ce ana atika bihi qabla an takuna maqamik ya ainihin bigi ji cewa zai taimaka wa annabi Sulaiman ya dauko masa gadan gadan Bilkisu ba ba mu ga irin wannan a cikin sirar annabi sallallahu alaihi wasallam gadan tsare wacce addu'a ta annabi Sulaiman alaihi salam so da ka babu wani kuma wanda zai ce shi yanzu aljannu suna masa hidima yana yana ainihin sarrafa su yana jujjuya su yana sa su yana hana su cewa cikin bayar ita ma take da alaka da wannan batuwar da ke cewa mara ya hukuncin mutumin da shi kuma aka yi masa rubiya sai a aljannu suka nemi za su rika zuwa suna amfani da gangar jikinsa a wasu lokuta yana zuwa mutane magani na cututtuka daban-daban har ma da bayar da shawarwari da sunan taimako kuma ya matsayin su masu zuwa don karɓar maganin daga abdulaziz muhammad to babu wani aljani da zai cewa yana taimaka maka wannan mun faɗa haka in har akwai aljani da yake taimaka maka to kai ma kana taimaka ma sai dai ku yi cuɗani in cuɗe ka kai masa abin da Allah ta'ala baya so na shirka shi kuma ya taimaka maka a irin wannan yanayi amma kawai ka rika sarrafa shi ko rika cewa zai rika kawo maka magani wanda duk karya ce duk damfara ce Allah ta'ala yana cewa wa nahshuruhum jami'an ya ma'ashar al-jinni qad istakfartum min al-ins qala awliya'uhum min al-ins rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din wa balaghana ajalana alladhi ajalta lana qala an-naru maswaakum khalidun fiha illa ma sha Allah inna rabbaka hakimun alim ubangiji ya ce ranar da zamu tattala su gaba daya ce ya ma'ashar al-jinni ce ya ku taron aljanu qad istakfartum min al-ins kun batar da mutane da yawa qala awliya'uhum min al-ins sai yan wato abokan harkar su cikin mutane su ce rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd shashin mu ya jiyar da sashi dadi wato mun jiyar da su dadi sun jiyar da mu dadi mun mutu abin da suke so su suke mana abin da muke suke so to wannan shine alakar da za a iya samu tsakanin mutum da aljan ta ya bauta ma aljani din nan ko ya saba wa Allah shi kuma aljani din nan ya yi masa abin da yake kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mana alakar da bokaye su sato ji su je su sato ji gaskiya daya su kawo boka shi kuma boka ya zaure ya tare karya ɗari ba ka alaka ce ba mai kyau ba mummuna alaka ce kuma alaka ce da da shi shaidan ɗin shi ne a sama ba shi a ƙasa ba ba mallakarsa shi dan adam ɗin zai yi ba ta yadda zai zama shi abin shi ɗan adam yake so ba haka bane sai dai ya zama yana neman wani tsari daga wajen shaidan ɗin annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin ka jinni fazaduhum rahaqa wasu mazaje daga mutane sukan nemi tsari a wajen mazajen aljanu sukan aljanu kuma su wanda ya kara musu jiji da kai ya kara musu girman kai ya kara musu zalunci suka ce ashe ma mutane tsoron musu ke Sau saboda haka wannan shi ne mutum ya zo ya ce wai aljani ya shiga jikin wata ko ya shiga jikin wani daga baya ya rika taimakonsa yana kawo masa magani kuma ya zai fahimci cewa aljanin gaskiya yake faɗa tunda makaryata ne kuma cuta ne har ma ya zo yana cutar da wani yana shiga jikin dan adam aljani ya shiga cikin dan adam ya rika cutar da shi yana azabtar da shi wannan ba daidai haramun ne yake shi aljanin yana abin da ba mai kyau ba ya nuna aljani ya fasiki fasikin aljani kuma ya zama shi zai rika kama maka magani ka yadda cewa abin da ya kama maka gaskiya ne cikin sa wanda akwai wauta saboda haka a guji ɗan damfara masu cuta cutar da jama'a suna ainihin ƙara jefa cikin wato wahala da ramin halaka sai tambaya su gaba da ke cewa malam ya matsayin sauke alkur'ani da nufin neman biyan wata bukata karatun alkur'ani a karan kansa ibada ne ibada kuma ana so ka yi ta da ikilasi ka yi ta kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar sai haɗe waɗannan sharuɗa guda biyu da islasi da kuma muwafaka ko mutaba'a da wani kayi ta da islasi don Allah yi sannan kuma ka dace da shari'a to karata al'kur'ani a karan kansu shi ibada ne duk abin da zaka karanta harafi ɗaya na al'kur'ani nan sallallahu alaihi ya yace kana da lada goma na karanta harafi ɗaya kana da lada cikakke ne za a da maka shi har goma balahu bi kulle harfin hasana wal hasanatu bi ashri amsalha kowane harafi za a baka lada kuma ladan nan za a rinka ninka maka shi goma shi kaga ibada ce karatu alqur'ani ibada ce to duk abinda ka kai na bautar Allah wanda kai shi dan Allah tare da ikhlasi kana iya addu'a bayan ka gama shi Allah ta'ala wannan aiki da nayi ya ubangiji ta kai mun kaza kai mun kaza. kaza sai rabbana amanna faghfir lana dhunubana ya Allah mun yi imani dan haka ka gafarta mana dhunubanmu da suka ce mun yi imani wani aiki ne mai kyau da suka yi sai suka yi addu'a a bayan suka ce na zama bana don haka su gafarta mana zanubanmu da haka babu laifi don kayi aikin alkhairi ka nemi kuma Allah ta'ala ya yi maka biya maka wata bukatarka mai salar alaihi yana cewa ikra alqur'ana was'alullah bihi ku roki alkur'ani ku karanta qur'ani ku roki Allah ta hanyar kamun kafa da shi a ah, haka in ina da bukata ko kana da bukata duka na dau alqur'ani ko kai ma ka dau alqur'ani su bukata ka karanta sa'un ka karanta sura ɗaya ne sura biyu izu ɗaya izu biyu izu nawa da dai ya sawwaka kai addu'a don shi kansa saukewar ba wai ba bane ba wai ba bane ba za ka yi addu'a ba ko kuma a in yi addu'ar ba ka sauke ba za ta karbu ba ko in ka sauke za a fi karba a'a sai karanta qur'anin ka sauke kuma wani ya karanta fatiha kawai ko ya karanta inna ɗaya ko kulhuwallahu kaɗai. ya yi addu'a a bayanta kuma Allah ya karɓa kai mai saukar alƙar'anin bai karɓa ba saboda mai saboda shi yayi da islasi kai kuma ba da islasi kai ba shi ya da sunan bautar Allah kai kuma ba da wannan kai ba yanzu mutumin da za a zo a ba shi kuɗi a ce ga kuɗi muna so a yi mana saukar alƙur'ani kaga wannan ba da Allah ya yi karatun ba an biya shi ne yake yanzu a ce yau wani ya zo ce ya yi sauka ya addu'a akwai kuɗi da za a bashi sai ya zo ya sauka ɗin da ya addu'ar sai bai bashi ba gobe ya dawo ya ce ka yi sauka ka yi addu'a zai ce to ai wancan ba baka biya ni ba kaga alamar cewa ba da Allah yi wancan ba in da Allah yi wancan ba maganar cewa bai biya shi wancan ba ko ya yi masa alkawarin ya masa alkawarin dubu goma ya masa dubu biyar sai a shiga rikici ai ba haka mu kai da kai ba ka san harkar nan dubu goma mu kai da kai yanzu a kamun dubu biyar nan gaba in ya zo masa da ita sai ki ko ya ce sai an ka cake masa kudin sa gaban masa sannan yi kaga da wannan ya nuna kawai sana'a ce ba ba ibada ba ce ita ibada ba yadda ka san ba za a baka kudi kai salla ba to ita shi makaratun qur'ani yadda kake salla haka shi makaratun qur'ani yake ibada ba mutumin da za a ce ga kudi salla. an san cewa sallar ta zama ta banza ba ta da amfani to shi ne karatun qur'ani in ka yi shi ba dan Allah ba saboda an biya ka ba ka ba ibada ce ba kuma umiru illa li abdullah mukhlisin lahu din ba umarce su ba sai dai su ta Allah suna masu ikhlasi kana ko ba a ce sai an yi gangan ko ba kai ka karanta wance karanta wanne karanta wanne karanta ibada kowa yana zuwa ya bauta wa Allah wataƙila ma ba a san ma me ba ina iya cewa wani ina da bukata dan Allah a yi mun addu'a musamman in kayi wata ibada ka kai mun addu'a kayan gudanin daman ka ne ibada da za ka yi sallah ce za ka yi azumi ne za ka yi karatun ƙur'ani za ka yi sadaka za ka yi ne za ka yi ba tare da sa maka sharaɗi ba amma ne zai ce sai ka yi karfa alƙur'ani kaga ya sa maka wata sharaɗin irin ibadar da yake so kamar cewa ita ce ibadar da za ka yi kawai Allah ya karɓa eh, addu'arka da kuma babu wani nasi da ya nuna haka saboda haka eh, shi karan kansa alkur'ani ibada ce kuma mutum yana iya ibada ya roki Allah bayan ya gama ibada in na karanta qur'ani ya halatta in yi addu'a bayan karanta qur'ani in na yi sallah ya halatta in yi addu'a bayan sallah in na kai azumi ya halatta in yi addu'a yayin da na in yi dawafi ya halatta in yi addu'a bayan nayi dawafi duk waɗannan ibadoji ne da ya halatta kai tawassuli da su ka nemi kamun kafa Allah da su amma ba a ɗaukan wannan a matsayin wani wata kwangila ko wani eh, sana'a zai zama aiki mutum kenan ana biyan shi yana yi to sai wannan ita kuma take cewa malam tana da ciki ne wata biyu sai ta fara zubar da jini tun azhar amma kuma sai kashi gari ta yi bari to ya matsayin sallolin da suka wuce mata a wannan lokacin da take cikin halin lokacin da ta fara lokacin da ta fara naƙuda ko tsazazazin nan jini yana fita jini ne na inifasi suna ta babu wani ibada a kanta a lokacin na gaba da kita malam karin bayani akan hadisin da ya maganar wato magana kan hadisin da ya yi magana akan aske wa jarirai gashin tsoron kwana bakwai shi askin ya hada har da mata ne ko kuma za kawai a kiwa mace ba a yi mata aski eh, ka maza ake aski ba mace ba to mace kuma kita malam ya matsayin yin baki a masallaci to idan bukata ce ta sa mutum zai ga cin saboda bukata kila ya zo ba ko ba inda zai sauka aka ce zai kwanta a masallaci wannan babu komai sahabbai akwai waɗanda suka da kwana a masallaci kafin su samu masauki ga halar sufa da ake faɗa dukkaninsu a masallaci suke kwana duk wanda ya hijira bayan madina ta cika gidajen al'ansar da sun cika da baƙi an rarraba kowa an bashi ya tafi da wasu to duk wanda suka zo kuma babu inda za a je su sai suke kwana a cikin masallaci har zuwa lokacin da za Allah ta'ala zai hore musu inda za su koma sai su koma da haka cikin su ma akwai wanda kuɗi suka yi daga ba irin sa'adu ibn abi kasu ya zama babban attajiri babban mai kuɗi ba wai ci gaba da shi gurin ba wai zaman ba wai zama ne na cewa nan mun zo wani zama na har abada ba amma da zai mai da masallaci gurin zaman na har abada wannan ba ya saba manufar da aka gina masallaci domin ita an gina masallaci ne domin a yi bautar Allah a yi zikiri ba wai don a rika da shi gurin kwana ba man bukata ta kama ana iya kwana abdullahi dan umar su ma kafin su yi aure don cikin masallaci suke kwana har lokacin da suka samu a wadatar da za su yi aure su koma gidan na ka so kansu ala sofa ba wai su suka zaɓa wa kansu zama a cikin masallacin ba bukata ce ta sa suka zauna a masallaci bayan sun samu wadata sun fita daga masallaci sun koma gidan tajinsu haka abin ba wai ɗorewa ya haka ba da haka in akwai bukata a kwana a cikin masallacin babu laifi amma in babu bukata ba daidai bane mutum ya mai da masallaci wurin kwanansa sai sakon salihu ma'azu koki da ke cewa da Allah yi mana karin bayani akan hadisin da ke cewa alkiyama ba za ta tashi ba har sai an rasa masu ambatar sunan Allah wannan ɗaya ne daga cikin hadisai da yawa da suka nuna cewa alkiyama za ta tashi ala shirarin nas a bisa shararren mutane Allah ta'ala zai aiko iska da ta dauke rayukan iska mai dadi rihun tayyiba da ta dauke rayukan bayi na kwarai wannan bayan bayan bayyanar bayan bayyana waɗannan ashirar sa'a ɗin da aka haɗa irin su dujjal irin su mahadi annabi isa alaihissalam da sauransu sun bayan sun bayyana ƙarshen alkiyama ba zai tashi ba hada ta kuma sa'a illa ala ashirar nashi akan mutanen da suke a shararai mutanen da ba su san addini ba mushafin kansa za a ɗauki shi alkur'ani za a waye gari babu shi ka dauko alkur'ani ka sai ka ga takardu ne kawai amma babu komai a ciki allah ta'ala ya ɗauki kayansa yadda ya taho daga wajensa haka zai koma ga wajensa shi yasa za a ga a cikin aƙida ta ta ahlus sunna abinda ake cewa alqur'anu minhu bada'a wa ilayhi ya'ud daga Allah ya faro kuma zuwa gari shi zai koma haka a cikin ashiratu sa'a akwai ɗauke mushaf a zo waye gari duk wani mushafi da ka sani duk wani alkur'ani da ka sani bugun alkur'ani in ka buɗa sai ka babu komai sai takardu to daga nan abubuwa za su ta ja da baya na addini har a kai ga wasu mutanen da gaba ɗaya duk mutanen kirki Allah ɗauke su ɗaya ba ɗaya ba ɗaya sai a shirarai haka a lokacin ba wanda ka ji yana maganar Allah ba bare har yi sallah bare eh, wani abu na addini shi ne abin da hadisun yake da shi ta ce takon Shamsu Muhammad Ali wanda ke cewa malam mutum ne ya auri mace amma kuma bai ambaci nawa zai bata sadaki ba kuma Allah ya karɓar ransa kafin ya bata menene tuwakin ta na sadaki za a bata ta sadakul misli shine sai a duba ire-irenta nawa ne sadakin su mai ake nufi da ire-irenta shi ne a danginsu ai an yi wa wasu aure kafinta takila an yi wa yatta an yi wa yar babata ko yar kama babata an mata aure to da aka yi masa aure nawa aka biya sadaki to sai a ce to ire-irenta nan haka ne kamata sadakinsu sai a bata irin wannan shi ake kira sadakun musulmi sai sakon ibrahim hassan wanda ke cewa ina son karin bayani game da ingancin hadisin da ke cewa innal abda idza wudi'a fi qabrihi atahu malakaini fa yusfidani to wanda na sani hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake magana ana cikin bukhari da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innal abda idza wudi'a fi qabrihi watawalla anhu ashabuhu hatta innahu la yasma' qara'an alihim idan bawa aka sashi a kawari waɗanda suke danginsa ko ɗan uwansa da suka kawo shi suka ba da baya suka tafi har ma zai rika jin wato ƙaran tafiyar wato takalmansu to shi kiran mala'iku bi za su zo su tashe shi sai da shi man rabbuka wa ma taqulu fi hadha ar-rajul yani muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa yaqulu ashhadu annahu abdullahi wa rasuluhu a tambaye shi yayi ubangijin ka kuma me ka faɗa game da annabi sallallahu alaihi wasallama yace ina shaidawa cewa bawan Allah ni kuma manzansa shikenan fa yuriyani maq'adahu finan nari qad abdalahu Allah bihi maq'adan fil janna a nuna masa a gurin zamansa a wuta amma Allah ya canza masa da wani wurin zaman a aljanna sannan a wasta a masa a yalwata masa kabarinsa kimanin zira'i saba'in a ce kuma ya ci gaba da zama a cikin kabarinsa cikin ni'ima a sani kabarinsa ya zama kamar wata ainihin wani gidan gona ko rishar na cikin ni'ima har lokacin da Allah ta'ala zai tashi kiyama sai wanda yake munafiki shi kuma ko kafiri idan ya mutu suka zo suka tashe shi suka ce me ka ce game da wannan mutum da aka aiko a cikin ku suna nufin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce la darai la talaitu wala la daraitu wala talau wala eh, sai ce la adri sai ce la daraita wala talaita sai ce shi bai san komai ba sabaitu nasu ya kulu fa qultu kama yaqulu nas mutane na ji suna dai magana su ce kaza su ce kaza ni ma dai haka na ji ana faɗa a kansa ni abinda naji mutane suna faɗa shi nake faɗa to bai san komai ba dangane da annabi sallallahu alaihi wasallam da abin da zo da shi na sabon Allah sauraka shi dai abin da ji kawai mutane suna faɗa shi ma shi ya rika maimaitawa ce la daraita wala ne. baka karanta ba baka kuma sani ba sauraka sai su daga guduma su dake shi dukan da zai yi kara sai sai hatan فيضربانه بمطارق بمطارق من نار بمطارق من حديد فدكيش ده قدمر قرفي فيسيخ صيحة يسمعها كل يسمعها من يليه إلا ثقلين masa dukan da duk wato in suka dake shi wata kara da dukkan wanda yake daura da shi sai ya ji wannan karan wanda kawai ba zai ji ba Su ne mutum da alijan su ba za su san abin da ake yi ba to wannan shine hadisin da na sani amma cewa za su daddaure duk bawa ne aka tashi a cikin kabari za a daddaure shi ta yiwu akwai hadisin amma ba daidai ya rubuta shi ba su sai sako na karshe da zan dauka a wannan ranar da ke cewa shin ya halatta mutum ya ci kudin gwamnati a halin ba albashinsa ba ne daga ibrahim suleiman to ban gane ba albashinsa ba ne kyauta ce aka bashi ko ko an bashi ofa ne a matsayin ma'aikaci zai zama na kuma ba aikin yake ba yana karɓar albashin ya danganta da ban gani ba in kyauta ce wani tana iya ba mutum kyauta ya ce ba haramun ba ne amma ya kasance ya je an ba shi ofa ta aiki a matsayin malamin makaranta amma baya zuwa yana can harkokinsa sai dai kawai in wata yayi je karɓi albashi kamar yadda ake yi a wasu ƙananan hukumomi yau shakka duk wanda yake da irin wannan ofa yana karɓar wannan kuɗi to haramun yake karba bai ci halal ba amma idan wani shugaba ne ya ga wani bukatar tashi wata bukatar sai ya dauko ya bashi don yi wata bukatar sai wannan ba haramun bane a musulunci alhamdulillah malam Allah ya saka da alkhairi Masu aro, maka karshen shirin a wannan rana sai dai za ku iya ƙara tsara mini taro nan shirye-shirye na asabar da kuma lahadi a ranakun talata da alhamis da misalin karfe biyu na rana kuma kuma za ku yi aiko da sakonnin ku na tambaya akan sufuri takwas sufuri biyar biyar biyar hudu hudu hudu daya uku ko kuma sufuri bakwai sufuri ɗaya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu ko kuma ta sufuri bakwai sufuri uku shida sufuri hudu ɗaya hudu biyar biyar haka zalika za ku yi kowa a cikin adireshin mu na imel a fatoyin rahama a yahoo.com ko kuma ta shafin mu na fatoyin rahama da ke dandalin sada zumunta na facebook a madadin sashen addinin musulunci na gidan rediyon rahama farin cikin al'umma da ke yada shirye-shirye a kan mita 97.3 a zangona fm da kuma shi malami a Dr. Sheikh Muhammad San Umar Rijal nemo babban malami a tsangai nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da kenan Kano wanda ya samu damar amsa muku tambayoyin naku shirin da ya kitara mana mana sautin akan na'ura Bashir Idris Ngogo Anas Idris Hassan da na gabatar muke cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wa كتبنا عليهم أن أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما